entonces cando estabades na cárcel fuides bueno, castigadas, sí? Bueno, normal, outros todas as noites, a, as noites na cadea eran longas, porque ás oito xa nos encerraban solas. As comus quedaban en baixo, nos íbamos para arriba e quedábamos encerradas e non quedaban celadoras, solamente quedaban homes. Co cual os homes non podían pasar a onde estábamos as mulleres, había dúas portas, podían atravesar a, a primeira porta pero a segunda non. Entón estábamos solas, como nos aburríamos, pois cantábamos, que outra cousa íbamos facer. Todas as noites. E unha noite, de tantas que cantábamos, estábamos cantando, e xa nos dimos conta que había moito movimento. Entón xa empezaron a subir escaleiras e tal, que viña a guardia e tal, a ver que pasaba ali. E chamaron, e dixeron, oiga, que está pasando aquí? Oda, estamos cantando. Entonces ¿ustedes que cantan? porque a policía din que están cantando ustedes canciones alusivas a jefe de Estado. No, nosotros qué va, nosotros cantábamos una canción popular, e los que cantaban, Pues cantábamos ellos eran cuatro y nosotros ocho, vaya palicita, ellos a nosotros, yo como el más fuerte, me tira el más flojo, si no me lo quitan me cago en su madre, me arranca los ojos. Dice, no, no, pero ustedes no cantaban eso. Sí. Ay, sí, sí, sí, era eso lo que cantábamos. Bueno, bueno, pues síganse ustedes manteniendo en eso porque tienen una denuncia. Ah, bueno, pues que denuncia, que quieran, nos cantábamos eso. A realidad no era esa, Nos no cantábamos eso. Pero lógico no podíamos decir lo que cantábamos, porque <laughs> estaba mal visto. Entonces, lo que cantábamos nós, era lo que cantábamos? A ver, ti. Me acuerdo. A ti, Franco. O traidor, vil asesino de, de mujeres y niños del pueblo español. Tú que abriste las puertas al fascismo, tendrás eternamente nuestra maldición. Bueno, también cantábamos. Si queréis ganar dinero, cabrones, marcharos al extranjero y no paséis la vida, cabrones, golpeando a los obreros, la madre que os parió. <laughs> Esta no era alusiva al jefe del Estado. no, esta era la policía.